державне управління мають на увазі діяльність тільки виконавчо-розпорядчих органів держави, Кабінету міністрів, міністерств, комітетів, відомств, виконкомів рад. Для державного управління властиві такі риси. Перше. Діяльність по реалізації завдань та функцій держави. Друге. Воно здійснюється спеціально створеними для цього державними та посадовими особами. Третє. Вони діють за дорученням держави від її імені і мають державно владні повноваження. Четверте. Форми та методи роботи управлінських органів регламентуються правом. Державне управління має своїм основним напрямком діяльності виконання втілення в життя всіх діючих законів в усіх сферах життя. Для цього держава створює широку мережу виконавчих органів для управління народним господарством, соціально-культурним будівництвом в адміністративно-політичній сфері та в сфері зовнішніх відношень. Причому діяльність цих органів, спрямованих на матеріалізацію законів, тобто на створення реального, матеріального та духовного блага, передбачених законом. Для ефективного виконання цих функцій органи державного управління мають розпорядчі повноваження, тобто право на підставі законів видавати для підлеглих органів та громадян обов'язкові для виконання нормативні та індивідуальні акти, розраховані як на правомірну, так і неправомірну поведінку, а також можливість забезпечення реалізації цих актів. Тому діяльність цих органів має назву виконавче розпорядчої, а самі вони називаються виконавчо розпорядчими. Таким чином, державне управління, підзаконна виконавча і розпорядча діяльність органів державного управління спрямована на практичне виконання законів в процесі повсякденного і безпосереднього керівництва господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Державне управління, виходячи з наведеного вище, не може існувати без правових норм. Сукупність правових норм, що регулюють державне управління, утворюють галузь адміністративного права, тобто адміністративне право регулює суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються у сфері державного управління. Адміністративне право знаходить свій зовнішній прояв в адміністративному законодавстві, тобто в законах, указах президента, постановах Кабінету міністрів та інших нормативних актах, що мають норми адміністративного права. Найважливішим з них є Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 7 грудня. 1984 року. Він складається з п'яти розділів: перше загальні положення, друге адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Перше загальна частина, друге особлива частина. Третє органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Четверто. Виробництво у справах про адміністративні правопорушення. П'яте. Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень. Глава 19. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Система органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, визначена Кодексом про адміністративні правопорушення, розділ 3, глава 16-17.